Eżis semmija, nilqakom għal tini episodju mis-sensila li tant nizlet għasel ma'kom is-semmija ta' Radio Kottoner 98 FM. Ekku, qed nirreferi għas-sensiela li ġib l-isem tal-Aġenzija. Fl-episodju li għadda, li kien l-ewwel episodju minn din is-sensiela, rajna l-introduzzjoni tad-karattri li huma l-protagonisti ta' din is-sensiela, li jġibu l-isem ta' Max, Serena, Kerry u Rosina Stellina Aquilina. Max, Serena u Kerry jaħdmu fl-istess aġenzija ta' atturi li tinsab ġewwa Malta, filwaqt li Rosina Stellina Aquilina hija news announcer fuq Radio Cotonou u l-aħbarijiet tagħha jinstemgħu minn ħafna semmiegħa. fosthom minn Max, Serena u Kerry, għax l-aħbarijiet kif twassalhom hi, ma jwassalhom ħadd. Fl-episodju li għadda, Max u Serena sabu ma' wiċċhom impjegata ġdida fl-uffiċċju tagħhom. Max ilu jaħdem f'din l-aġenzija għal dawn l-aħħar tmien snin, filwaqt li Serena ilha taħdem f'din l-aġenzija għal dawn l-aħħar ħames snin. U issa żdiedet oħra magħhom, Kerry. Kerry hija mara ta' 32 sena u fl-ewwel episodju li għadda Rajna li Kerry hija mara kwieta u middera tħalli lil kulħadd jagħmel li jrid biha. Serena hija mara ta' 35 sena u l-karattru tagħha jidher li huwa wieħed fuq tiegħu għall-aħħar u ma tħalli lil ħadd jagħmel biha li jrid. Imbagħad fl-aħħar hemm Max, raġel ta' 30 sena, qalb tad-deheb. Dawn it-tliet karattri tajjeb li nfakkrukom li huma single. F'din id-daqsxejn ta' introduzzjoni jien għedtilkom ta' fuq fuq Ftit informazzjoni dwar dawn l-erba' protagonisti ta' din is-sensiela. Biss issa, bħalma jgħidu l-Ingliżi, let's get down to business u nkomplu naraw iktar praspar u ntriċċi li jduru ma' dawn l-erba' protagonisti. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu t-tieni episodju mis-sensiela L-Aġenzija. Bħalma avżajnikom il-ġimgħa li għaddiet, din is-serje mhux intenzjonata għal dawk kollha li għandhom uġigħ ta' ras. B'dawn l-erba' karattri, l-intriċċi jistgħu jitilgħu kif ukoll jinżlu, u l-passat mhux garanzija tal-futur. Tajjeb ukoll, it-tminja u kwarta filgħodu l-ebda waħda minnhom għadha ma ġiet. La Serena u lanqas Kerry. Tajjeb ukoll. Issa jekk tidħol Miss Mandu, kasser ngħidilha jien. Issa tiġi waħda minnhom u tgħid li daħlu fiha jew waqfitilha l-karozza jew li kellha puncture ħas-soltu. U l-oħra, xi skuża se ġġib li marret tisma' lil Dunanċ jiprietka? Sewwa jgħidu li n-nisa problemi biss iġibu. U wara kollox jien għalfejn qed ninkwieta. Jekk tiġi tistaqsija li jom Miss Manduka, ngħidilha li għadhom ma ġewx u daqshekk. Mbagħad jaraw huma s-ser jagħmlu. Iktar jien noqgħod ninkwieta, x'tista' ittihom warning. Iktar jien ser noqgħod ninkwieta u nitbaqbaq, x'tista' tkeċċihom. Aħjar għax ġadej u niżewġ nisawn il-ħin kollu magħhom f'xulxin. Bonġu serena, minn taħt il-ħseb tekkeri. Il-bambin jiskansani minn disgrazzja bħal dik. Wasalt fl-aħħar, Ħallini ara, għax ġratli biċċa dalgħodu. Żgur daħlu fik. Żgur kellek puncture, żgur waqfitlek il-karozza intu ġejja. L-ebda. Mela x'ġaralek? Għax dalgħodu d-dogi daħalli fil-back garden u qelli bliqsari kollha. U qabel ġejt hawn kelli noqgħod innaddaf kollox għax jiena l-qatla tiegħi noħroġ mid-dar u nħalli kollox ta' taħt fuq. Tajjeb ukoll, skuża ġdida din. Skuża xejn, verek ġara, I swear to God and hope to die a horrible death ja ħasra. X'kien għadha ma ġietx Kerry? Mhux soltu tagħha? Serraħ rasek għax ġiet, isfel qiegħda titkellem ma' receptionist. Rajta jienu dieħla u tgħidx kemm ridt nidħaq imma ma stajtx. Għalfejn? Issa la tidħol fl-uffiċċju tara b'għajnejk. Għandha l-qalzi tqisha ħa taqsam ix-xmara bih għax tgħidx kemm hu qasir. U ejja ta' ġibhomx ta'. Bis-serjetà kollha ta' tant kemm hu qasir li l-qalzi tu żarbun qishom miġġildin minn xulxin tant kemm il-qalzi tu għal bot miż-żarbun. Aħjar tfittex titla' dik, għax jekk tidħol Miss Manduka u ssaqsini għaliha, eh ma naf ser ngħidilha. Saħħ ħa nġibilha l-iskużi biex ngħatti lilek meta tasal tard, li f'dak il-każ, kuljum. Imma issa mhux ser noqgħod inġib l-iskużi lil din ukoll, għax imbagħad iż-żejjed kollu żejjed. Hu nifs pupul, come on babe, relax. Issa jekk tidħol Miss Manduka u ssaqsik għaliha, għajdilha li għadha ma ġietx. Forsi ma tafx kif u tkeċċija, għax f'dil ġimgħa lilha taħdem hawn, ġabdiet it-telħom li ħa ngħidlek, Kull jum b'xi praspura ġdida. Tassew hux, għax dik diġà ilha ġimgħa taħdem hawn. Li kien ma tagħmilx ġimgħa oħra ja ħasra, għax daqskemm kont nieħu gost niġi għax-xogħol sirt niddejjaq. Il-bambin jibatilna tajba, daħlet jekk Alla jrid. Bonġu Kerry! Bonġu Serena, bonġu Max! Bonġu Kerry, ħsibnik mhux ġejja? Ma niġejx, ara naqra kemm ħelu dan ukoll. Thanks Kerry, naprezza li qed li ħelu. Kemm hu ħelu dan ukoll! Jien ma niġix għax-xogħol, ma tarax, mela ma tafx li x-xogħol salmura tal-ġisem, hekk jgħid Dun Anġ fil-priedka tal-Ħadd. Bla dubju ta' xejn, naf li int tħobb taħdem ħafna, imma rajnik domt u nkwetajna li seta' ġralek xi ħaġa. Waqgħalna xagħarna daqs kemm inkwetajna, tarax. Dalgħodu lanqas tafu x'biċċa ġratli. Mela x'ġaralek għaġba? Fil-kuritur ta' dawn l-offiċini rajt lil Leonardi Di Capri, xħin rajtu ċċassajt lejh, lanqas stajt nemmen lil għajnejja, l-isbaħ ħaġa li qatt ġratli f'ħajti sa issa, tgħidx kemm ħassejtni kburija li nagħmel parti minn dan l-uffiċċju. Mela l-ewwel nett dak Leonardo Di Caprio mhux Leonardo Di Capri, u t-tieni ruħi, toqgħod sejrek qisek qatt ma rajt xejn, lanqas ħaq kemm jaħsbuk bela, Min? Jien bela? Dak int tgħidu imma. Int ħadd tawwa lil sienek li qawda l-għodu? Le, le, le, ma rridx intawwa lil sieni, imma dal-għodu jienu dieħla smajt lil xi ħadd jitkellem fuqek. Fuqi? Min tkellem fuqi? Jaqgħu xi ġuvni bajnejh blu u xaru safra, twil sitt piedi u jilbes tad-ditta? Daku, kif kont taf? U għajma, hemm bżonn tkun xi ġenju biex kont taf, Ili narah inhemmis li kull meta nkun dieħla x-xogħol, għax dak jaħdem fl-uffiċċju ta' faċċata tagħna. Allura x'qal fuqi? Jaqaw smajtu jgħid kemm jixxaqli dan id-dublett li liebsa? Le. Jaqaw smajtu jgħid kemm għandi għajnejha sbieħ mela? F'dak il-każ għidli tant toqgħodx tistħi. Anyways, imdarrija dan it-tip ta' diskors mingħand il-ġuvintur jiena. Le ta, mhux hekk qal. Mela x'qal? Al, al, al. Ija jaqlaħħa kerja xatter taqli l-istonku bil-kurzita. Al, għalli bil-makeup li għandek ma' uċċek isek pittura ta' Caravaggio. Xuda la trida issa. X'qal dak il-ħanex fuqi? Max? Le ta' jinqat mettek fuqek. Għandek makeup veru sabiħ. Trid sebajnejn biex taraħ. Max, Mulli xegħel ir-radju fuq Radju Kottoner, ħa nisma' l-aħbarijiet, għax jien dawk biss ikkalmawni. Hux dak ir-raġel il-ġimgħa li għaddiet qatel il-mara tiegħu għax tefagħlha vażun, u jien jekk nara 'l dak il-ġuvni ta' xagħru safra, b'għajnejh blu, twil sitt piedi, u jilbes ta' ditta, nitfagħlu kull skrivanija li hawn f'dal-uffiċċju! in the morning. Bonġu lilkom eżis semija ta' Radio Kottoner 98 FM u jien Rosina Stellina Aquilina Nilqagħkom għall-ewwel bulettin ta' din il-ġurnata. Jinħatfu tliet persuni ġewwa ta' Qali waqt li kienu għaddejjin għall-affari tagħhom ġewwa wieħed mill-ġonna li nsibu f'Ta' Qali. Il-każ ġara għal ħin tas-sitta u nofs ta' dalgħodu meta dawn it-tliet persuni inħatfu minn sitt taljeni ta' kulur aħdar. Ikkonfermaw din l-aħbar żewġ nisa li dak il-ħin ukoll kienu għaddejjin minn dak il-post U xħin raw dak kollu jseħħ quddiem għajnejhom, marru jistaħbew taħt waħda mis-siġar li nsibu f'dawn il-ġonna. L-identità ta' dawn it-tliet persuni għada mhix magħrufa u iktar dettalji nkunu nistgħu intuhomkom aktar tard. L-Actors Talent Agency li tinsab ġewwa Malta illum bunur ħabrek li kellu jżurhom l-attur Leonardo DiCaprio li huwa famuż mad-dinja kollha, speċjalment għall-film tal-1997 li jġib l-isem ta' Titanic. Iż-żjara tfisser ħafna għal din il-kumpannija li issa ilha mwaqfa l dawn l-aħħar 8 snin taħt it-tmexxija ta' Miss Manduka. Meta intervistajna lil Miss Manduka, Qalet li hija kuntenta mmens bix-xogħol tal-ħaddiema tagħha, speċjalment bix-xogħol tal-issistenti tagħha Max u Serenata. Qalet li żmien biex tirtira mhux fil-bot u li wieħed minn dawn l-assistenti tagħha jista' jkun li jkollu pożizzjoni minn floka meta tasal biex tirtira. Father Albert Mifsud, il-qassis tant popolari magħna l-Maltin, minħabba l-għajnuna li joffri li diversi nies fil-bżonn, illum ħabbar li li l-ġimgħa d-dieħla se jmur għal missjoni ġewwa l-Peru, għal dejjem. Dan ġara wara li hu wera x-xewqa mal-Isqof ta' Malta li jgħin lil dawn in-nies fil-bżonn u jsellem lill-poplu Malti u jirringrazzjhom tal-fiduċi li dejjem irwew fih. Naddu issa għal rapport tat-temp. It-temp għallum. Il-biċċa kbira msaħħa, ħalbit ta' xita iżolati u brifnu matul il-ġurnata kollha. Jien nieħu l-opportunità li nafża lil dawk kollha li beħsibhom jonxru barra biex ibidlu ħsieb minħabba l-fatt li meta jitilgħu fuq biex jaqilgħu l-ħwejjeġ minn posthom, jista' jagħti l-każ li bl-istess riefnu ma jsibuhomx. Għal issa, dak kollox mid-dinja tal-aħbarijiet. Jien inkun magħkom għal kollegament ieħor fil-ħin ta' nofsinhar. Sadanittant nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. U ngħaddi lura l-linja lil Dorian Cassar għal iktar divertiment matul il-programm tiegħu Bonġu Kottoner. Xaru kaza, fiex wasalna, issa ħjar għax għandna l-aljenu jiġru ma saqajna, aħjar ma smajċejn għax issa anka biex noħroġ nixxi nibda nibża, Għalfejn ħa tibda tibża' biex toħroġ tixtri? Eq, xieraq jiġili bħal dawk it-tlieta jaħtfuni. U għajma, issa ma tarax? Eq, intaf, kollox possibbli. U issa ma tarax li ser jaħtfu lil xi ħadd bħalhom dawk? Daħħaktna buffu. Kerry, x'ġara lek x'int kwieta? Din xġarala, tgħidlix li xi għaljena u ma nafu xi ħaġa talijawx. Ker, iva iqaf naqra. Iqaf naqra, ser tgħidilna xġaralek. Għax fil-bulet tal-aħbarijiet semmew l-fadal Albert mifsud. U qalu li sejjer għal-missjoni. E, u b'daqshekk? Dak kont noħroġ miegħu qabel jien. Kont toħroġ miegħu. U kellna post flimkien ukoll. Kelkom post ukoll flimkien? U konna wasalna biex niżżewġu wkoll. Kont wasaltu biex tiżżewġu? Imma ġara, għalfejn ma żżewġtux? Għax kellna l-madum tal-post jiċċaqlaq. U allura jien iddeċidejt biex nipposponu data ta' żwieġ sakemm jirranġawna l-madum. U ħalih? Mhux eżatt, għax damu sakemm irranġawulna l-madum u reġa' bdielu għax ġitu l-ħajra biex jidħol qassis. U jien kont naħseb li dawn l-affarijiet fuq it-television biss jiġru. Rajtom bil-ħaq serena, semmawna fuq l-aħbarijiet. Mhux ovvja li jsemmuna, żewġ ħaddiema bħalna. Min jaf min ser joħodha l-kariga ta' mismanduka meta tirreżenja, jekk mhux int jew jien. U għajma, mhux ovvja li jien. Kif taf? Tajdlix li hemm il-flus imdaħlin fin-nofs ux? M'hemm xejn imdaħħal fin-nofs serraħ rasek. Imma jien xogħli nafu iktar minnek għax jien li naħdem f'da xogħol minn snin u int ħamsa. U anyway, ma naħsibx li jint toqgħodlok pożizzjoni bħal dik. Miss Manduka tkun il hawnhekk mis-seba ta' filgħodu. B'daqshekk? B'daqshekk. Intara bitqila biex tiġi fit-tmien jaħseb wara kieku kellek tiġi ta' kuljum fis-seba. Għajd li tina, U issa jien naf, tgħid kull waħda int, mela int qed taħsibni l-mara tas-Sindku? Dik tkun taf kollox! Xogħol, xogħol u iktar xogħol. Sirt nibża' minnhom il-karti dan l-aħħar. Isma' bilħaq ser, għax xinu tila smajthom jitkellmu lil cleaners. Ma taqtax min ser jixtri. Min? Linda tat tinisular li kienet taħdem bħala receptionist qabel u issa saret waħda mis-segretarji. X'ser tixtri Linda? Eh, u tgħid mhux xi pakket zokkor. Melissa jien naħseb toħroġ bil-leave f'dik għax dik għaġbatha, kienet għamlet xarejn barra meta kissret idejha, aħseb hu għar issa li tqila. Hello! Għajd li tina. Ok, għajdila li ġej. X'riedet din issa? Kemm iksir id-devozzjoni ħej! Trid tkellimni mis-smanduka. Ħa naraw x'inhu ġej. Fuqiex. U sejna fuqiex. Ara nisejjer ħa naraw x'inhu ġej. Tgħid li qalbi se tkellmu fuq il-promotion. Kif taf? Għax jien Ġurdin xieħ, ara nisejra nissemma. Ara naqra fejn ġabuni lili, qed nistħajjilni qisni qiegħda fuq xi soap opera b'dawn l-intriċċi kollha. Rajtha? Għandha grazzja miegħu hi. U issa l-problema mhux dik. Il-problema hi li Seren għandha grazzja ma' Max. U jien għandi grazzja ma' Max ukoll. Tgħid li qalbi ġejja xi gwerra. Ħankunu qisna fuq dak il-programm hemm x'jismu The Blind Date. Ħa naraw x'inhu ġej. X'inkwiet! Dak kien it-tieni episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Bħalma tafu, mhux kollox ikun war tużar meta nkunu qegħdin nirrekordjaw sensiela bħal din. Kulħadd jieħu żball u aħna mhux inqas minn ħaddieħor. L-ewwel żball tal-episodju tal-lum Charlene xi tgħid? Sari? Jew Ksari? Ħa naraw daqsxejn. Għax dalgħodu d-dogi daħalli fil-back garden u qelli bli ksari. Jienu ninterpreta l-parti ta' Max u koll nħu żbalji bħal kulħadd. Dan l-iżbal wieħed minnhom. X'qal dak il-ħanex fuqi? Max? Le, le, le, Erġa' tieli, sorry, jien, Bħal ġimgħa li għaddit, Charlene reġgħet ditti għal problemi il-kelma ingarala. Ħanaraw daqsxejn l-iżbal ta' din il-ġimgħa x'kien eżatt imma. U xi dak ir-raġel il-ġimgħa li għaddiet qatel il-mara tiegħu għax ingara l-vażu. Meta gara l-vażu. Meta ngħid? U x'dak ir-raġel il-ġimgħa li għaddiet qatel il-mara tiegħu meta gara l-vażu. Janice, li tinterpreta l-parti ta' Kerry, Għandha battikata biex tidħol fil-karattru ta' din il-persuna, minħabba bħalma tafu intom, Carrie għandha daqsxejn karattru lgħim ħafna. Biss meta tidħol fih, diffiċli ħafna biex toħroġ minnu. Għaliex? Ħa nisimgħu dan l-iżball. Għal, għal, għal. Ejja, laħħa Carrie xatter taqli l-istonku bil-kurżità. Għal, Għalli bil-makeup li għandek ma' wiċċek? Le. Irrid naġġilem ma' dil-biċċa. Eżatt. Margaret irid tinterpreta l-parti ta' Rosina, itti għal problemi il-kelma esklussivament. Ejja nisimgħu Margaret eżattament xi żball ħadet waqt dan l-episodju. Father Albert Mifsud, il-qassis tant popolari mana l-Maltin minħabba lajnuna li joffri li diversi nis fil-bżon, illum esklużivament. Esklussivament. Ah. Nerġa. Erdili. Esklużiv. Nejn, ħalli, aqqa taħħa barra esklussivament. Illum Nis fil-bżon, illum ħabbarej. Wieħed, nejn. Il-ħin ikun ristret għal kulħadd u jkollna ċertu momenti fejn inkunu rridu naġlu iktar mis-soltu biex illaħqu u dawn it-tip ta' momenti tisimgħu lili niddan it-tip ta' diskors. Ejja malajr, ejja, move it, move it, move it.